Dobro. Sljedeći, sljedeća vrsta hadisa, džehale biravi. Džehale znači e, nepoznatost ravi. To je slabost u hadisu. Odnosno, naravno, džehale džehale znači, znači ademo ilme postaje onaj, suprotno znanju, ne znanja, a u, u hadijskoj terminologiji znači džehale bi ravi, odnosno kaže ad, ademu marifati ajni ravi eu halihi. Nepoznavanje e, samog ravije ili njegovog stanja. <clears throat> pa ćemo pasniti tu detalje, bit će nam jasno. Uh, odakle dolazi problem ovdje po pitanju nepoznatosti ravije, dolazi s više strana. E, često se vraća na to kako, kako ravija ne bude, znači ravija kad dođe lanas lanac prenosilaca i unutar toga bude spomenuti neki ravija. To je, ovo je, pazite, jako, jako ona komplikovana ova oblast. Ovo, kad neko sad naš zadužio, rekao, evo ti, ona, evo ti zbirka Tirmizijog e, od Tirmizijeg hadisa i uzmi jedan hadis i lanac prenosilaca. Ja mi nađi te ravije, gdje su, šta su. Sad ti trebaš znati koje knjige, kojim knjigama se govori o ravijama, biografijama ravija odakle znaš koji je ravio pitanje, znaš kad je živio, otkud znaš kad je živio, ne piše tamo, taj, taj ravio živio, umro, rođen, umro, rođen, umro, ne piše. Mora znat, znači, koja, koja tabeka, u kojoj generaciji je živio, u kojoj generaciji je živio taj ravija. Znači, to, je, to je nevratno, to je jako teško. Znači, zašto možeš, za to je nauka, to moraš učiti. I to za jednom hadisima ima da se oznojiš za jedan hadis, da nađeš sve i da nađeš ga, ko je šta o rekao, još ako se razilaže ko ravi. Jedno kažu makbul, ne kažu džahil, znači, različite stavovi imaju, hajde ti znaj ko je, šta je sad ispravno toga? Znači, nevratna stvar. E, to je za jednog ravio, pa sad njih 5-6 u lancu laca. I sad, to, znači, moraš znati kad su rođeni, kad su umrli, da li je spojen lanac prenosilaca. Da li, su da li su živjeli u isto vrijeme, da li su mogli dostignuti jedne druge. I to kad se poveže, znači, to jedno, jedno sened prenosi prenosilaca ima da se oznojiš, da bi ti došao do rezultata. E, e naravno, onaj ko se bavi to naukom, izučava, bavi se vremenom, godinama, ova, naravno stekne se tu ogromno znanje, zapamti se stvari, povežu se i onda je lako. Naravno, ovdje govorimo kada zna na koje se knjige treba vraćati, koje su pouzdane i ovaj, gdje možeš naći da je neko detaljnije. Danas je, znači, ove stvari obražene jako. Znači, danas je velika pojenta da, znaš ko je to obradio, gdje je obradio. To ti je najveća mudrost da nađeš. I to kad nađeš, onda moraš imati dovoljno znanja da razumije je li to ispravno on radio. Jer ne možeš sve uzeti što neko, što neko gotovo radi, da li ti u redu, nije u redu. Ako uzmeš, a on pogriješio, nije imao dovoljno znanja, znači i ti se provali sa njim. Uglavnom, ovaj, ovdje kad ovdje spominjem, odakle dolazi taj džehalet, nepoznatost ravije, dolazi od toga. Znači da ravija ima svoje ime regularno. U arapskom jeziku obično ima ime, ime oca, je tako, ime, ime oca, onda ime kabili, ili još očeva, tam djedova, do ime kabili ovaj, eh, plemena. Ogranka unutar te, te porodice neki. U nas u toga ne imaju, to dobro znate. U nas ne ima ono da ne, u Sanđaku ima. Sanđak se zna ako je neko, nekog prezimena, odmah se zna koja je familija od tog prezimena, kad je nastala, koji su bližnji, koji danji, koji su onaj originalnog porijekla, koji su ovi koji su letli sa strane, sve se to zna. Dok kod nas nemaš pojma odakle, ko niko odakle ko došao neki su se povukli iz Hrvatske kad su, kad su, kad su Osmanlije ovaj, protjeravali iz hrvatskih dijelova, Hrvatske kroz Osmanlije bili osvojile i bili držati pod vlašću više od stotinu godina. Neki su iz Mađarske povukli se, neki iz Slavonije, neki iz Srbije. U Bosni i živi pučkuriš. Ne zna se ko odakle, ozbiljno. Znači kad pogledaš ovi iz Podrinja, mnogi od njih su došli iz Srbije tam negdje povukli se. Jedno možda možda centralna Bosna da je nekako ono, koliko toliko sačuvana, otprilike ista prezimena, isto se vrti, na isto se vraća. A ovo ostalo sve, Sarajevo, e, Krajina uglavnom se vraćala, Krajinu su uvijek dolazili su zbježali. Kad su, i, kad i kršćani ovaj, ubijali, ono, ili ćeš primiti, vraćaš se u krst, ili, te ubijamo, ili bježi. Ko se uspije sačuva, pobjegne. I sa, pobjegne gdje će drugo Bosna je bila uglavnom ta, to mjesto gdje se moglo sačuvati, gdje se čuvala, očuvala se granice prema, prema zapadu, prema Europi. Pa u Bosni nastao blagi haos po pitanju toga. Da, zato govorim u kontekstu ovog, da kod nas ne zna porijeklo koje koga. U smislu možeš ti sad recimo neko, neke, kad bi neko istraživu, može se utvrditi neka porijekla nekih porodica. Ali ovo, kad bi rekao, da mi sad sve utvrdi, sve ljude, to je jako teško. Jako teško do čak ljudi ne pamti to više, ljudi nisu, vodili računa. Pomiješalo se. Ali razlog dodatni u Bosni bio je baš zbog toga, znači, što su se vraćali iz drugih krajeva, povlačeći se, bježeći od krsta, i vraćajući se dolaze su u Bosnu. Dok recimo ovaj, u, Sanđaku znamo ljudi koji su ostali, ostali su koji su od danina tamo živjeli. Oni koji u sjevernoj crno, ovaj, u sjevernoj e, Crnoj Gori, odnosno to je Sanđak također u jednom dijelu Kosova gdje je Sanđački, znači tu, su ljudi ostali koji su od danina živjeli i, i uspjeli sačuvati to. Kao što u arapskom svijetu, u arapskom svijetu je normalna stvar, kad spominješ neku porucu, to odmah zna se ko je koja bila, koji pleme, odakle, dokle, odmah vrati, što mi kažu do Kulna Bana, odmah vrati tamo, je bio iz Jemena ili je iz, ili iz Mekke ili Medine ili ono. Naju ljudi to prati, to zapamti. S generacije na generaciju ili zabilježeno, zapisano. Kod nas se gubi trag kod kojeg ide. Drugih, trećih, četvrtog. Ne, rijetko ko može. Evo, evo, mi smo tu, hajde, dođite mi neko od da kaže, imam, imam porodično stablo, zna se, da, sam, da su moji primili istam od Ilije, od Ilije, a nam ne, evno, tam nekog. <laughs> Dobro. Znači, ovdje se dešava, znači, ima, ima i prezme, pa nadimak, pa opis tog čovjeka, posao kojim se bavio, uh, porijeklo koje se ukrsilo kod njeg, po čemu je bio poznat i tako dalje. Sve to kad se spoji za jednog raviju i na više mjesta različito spominje, tu neko riječ o deset ljudi, u stvari jedan čovjek, pitan jedan čovjek. Pa onda nastane blago kome je riječ ovdje, jel? A to se zna deset u hadisima. Zna se u hadisima, znači ovaj, računa se, znači u osnovi jedan hadis, a onaj ko prenosi, koji ne zna detalje toga, učini su ovaj, da je pitan više ljudi, ili na kraju se kaže ovaj čovjek je nepoznat, nema pojma ko je ovaj čovjek. Ili je došlo do neko da neko nešto tu namjernu baciju, kad spomeniš više različitih imena, da mu ne možeš ući utrag, znači ta osoba nepoznata a to se zna desiti. Ili razlog bude tome, znači ovo je prvi razlog, zašto nastane to nepoznat ravija, prvi razlog to zbog ošta imena nadima kako ima ta osoba, po čemu je poznat. I on nam se ne može uhvatiti kraj. Drugi razlog što ima malo, malo, ovaj, malo rivajta koji on prenosi se, koji, koji se prenosi hadisi od njega. Jako malo rivajta, jedan rivajt ima, elementalno dva. Pa se ne zna, taj jedan neki ravija, od nekog negdje prenio i tog jednog, zamisli sad, kod jednog treba zabilježiti, šta što ovim ostalim? Vi znate ove e, knjige e, od Ravija, e, knjige biografije, to je, ogroman broj ljudi, to su na hiljade, hiljada ljudi, ko što zapamti. A za svakog od njih zna se od koga je učio i ko je od njega učio. Sad, znači, moraš znati njegove šehove. vi znate ova Sijar Lam Nobela, recimo ova knjiga, jedna od, zaista neprikosnovenih knjiga od, od Zehebija, koja govori tako o biografijama. I e, e, kad je riječ o ravijama, znam od koga je, od koga je, ako je pitanje muhadis ili ravija hadisa. Kod koji šehove učio, sve se navede koji šehove. Koji su njegovi učenici? E sad ona njegov učenik, sad i on ima, kod koji šehova učio, koji su njegovi učenici. I tako redom. O, za, jednog osoba, za jednu osobu nekako u redu, ali sad zamisli da ti trebaš 10, 20, 100 ljudi tako da znaš. A on si imao više ljudi, više, više učenika koji od njih. To, znači, zaista čovjek znači, mora dobro da se, ovaj, da se, da uloži truda da bi mogao pohvatati ove stvari. I e, zato je hadijska nauka jako teška, nije to laka, nauka. U smislu da čovjek mora tome svijet godinama da radi. Mi sad koji imamo sve gotovo, da bi razumijeli mora posvetiti. A ovi što sprije, to, znači, to, je, to je bilo njihov život. To je bilo njihov život. Zamislite, zamislite koja, koja tu treba postojati volja ljubav prema vjeri, prema ovoj nauci, da osoba koja ne živi u države, nikoga ne hrani, sam od sebi, i da on mora prijeći dva, tri kilometra hodat, nekoliko je, 2 dana hoda ili nekoliko mjeseci hoda da bi utvrdio jedan jedini hadis i ravio nekoga ispitao da bi on došao s rezultatom i to za njega otriča, on, on, je, osjeća ljepotu i zadovoljstvo zbog, pomaže vjeru u islam i tako dalje. Znači koja tu treba ljubav i volja za islam i, i koja, koja, koja trud se tu ulaži? A ne, nije on radio u državi da ima dobio kefalu platu, ima i kako, onaj što uradi, uradi, svakako ima tog znači. Znači, to nije bila mala stvar, nije bila jednostavna stvar. Zato sačuvanje hadisa i hadijska nauka i što su radili u hadisu, to je, to je nešto, to je dođe kao, ako može reći neki, to je keramet ovog umeta. Keramet ovog umeta kako je hadis sačuvan. To je nevratna stvar pokušao su orientalisti da malo zabrljaju, ali nisu uspjeli. Jel? Da oni pravi nekakve smice, u smislu ispitivanja, pomaganja, pravljenja, ovaj, rezimiranja hadijskih zbirki, ali su ubacivali šubhe raznorazne. Dovodili, dovodi upitnost, on ne samo hadisa, on dovodili upitnost i Kur'ana i prenošenje Kur'ana. <clears throat> Dobro, da se vratimo, da nađemo sa teme. <clears throat> primjer toga da navedemo, evo navešemo ovdje klasičan primjer džahaleta imamo raviju Saiba ibn, Muhammed ibn Saiba ibn Bishra, Kelbija. <clears throat> A, znači ovdje je primjer toga koliko ima mnoštvo nadimaka, opisa. Pa recimo na jednom mjestu dođe kada je Muhammed ibn Bish, a u osnovu je Muhammed ibn Saib ibn Bish Kelbi. Na jednom mjestu dođe Muhammed ibn Bish. na drugom, na drugom Hamad, Hamad ibn Saib. ne veze s ovim prvim imenom. Pa drugo nadimaku kaže Ebal Nadr, nigdje van ne spominje se. Na trećem mjestu Ebu Sa'id se zove, na četvrtom e, Ebu Hišam. I sad, a sve je riječ o jednom čovjeku. To ovako gledaš nekih rekao, to, ti neki 5-6 ljudi različiti. A sve je riječ o jednom čovjeku. Naravno, kad tako nešto dođe, o, e, znači, ustanovi se, utvrdi se da u stvari riječ o nekom ravi e, koji je nepoznat. Bez obzira što, bez obzira što imam mnoštvo imena i nadimaka. Ili primjer ovo da navodim ovdje, znači primjer ravije koji koji, ovaj, koji ima jedan ili dva rivajeta sam preneseno. Znači taj ravi da se ustanovilo njegovo stanje, da se bilježi u knjigama, se zapisalo, znači ovdje ne govorimo o ravima, recimo da je od Ashaba e, ili Tabina, pa, pa bude među poznatiji, bitno je da se zna, jer će od njeg biti prenešeno nego ovim koji su došli poslije u kategorijama drugim, četiri, pet i šesti kategorijama, gdje bi njihovo bilježenje, vođenje evidencije o njima znači, zahtijevalo, zahtijevalo puno truda. E, uglavnom, e, da sad spominemo ovaj, E, po pitanju znači e, džehaleta koji se vraća nepoznatost ravije, ona se u osnovi vraća na dvije stvari. Da nije poznata sama po sebi osoba, taj ravija, dati inače, nije poznata. E, a druga vrsta džehaleta, da se zna ko je, da se zna ko je ta osoba, znači imenu. Međutim, ne zna se njegova pouzdanost. Nije, kad kaže ne zna, znači nisu mu hadisi koji su pisali o njemu zabilježili ništa o njemu. Ne zna kako živio, ne zna s ko je bio. Ima zabilježeno ime, međutim ne zna se. Je li bio pouzdan, nije bio pouzdan, kakav je bio kao vjernik. Znači detalje o njemu ništa se ne zna. Samo se zna po imenu. A ovaj drugi čak nepoznat, jel, ovaj, ne zna to njegova e, e, ličnost. Međulu hal, kad kažem, spomenut ćemo ovdje te vrste. Ovdje učenjaci kad spominju ovdje, znači spominju tri vrste e, tog džehaleta ravije, nepoznato si ravije. Prvo je međulu ajn. Znači, međulu ajn, u prevodu znači međulu nepoznato, e, lično nepoznat. Što znači lično poznat? Kaže, men ismuhu, walaki lem jervi anhu ila ravin vahid. Kaže, spomenuto je njegovo ime, međutim, od njeg nije, nije prenosio osim jedna ravija. Od njeg nije prenio sam jedan ravija. I nije, zbog toga ne poznato. Ne zna se. Znači, ne zna se, znači, je li pouzdan? propis takvog ravije, znači, koji zove Međhul Ain, u osnovi znači Ademu, Ademu Kabul. Osim ako ga je neko za njeg od muhadisa da je rekao da je on pouzdan. Na koji način? Znači, na koji način da kaže da je pouzdan? Kaže da onaj da, ga, da, da opiše njega, da ga spomine neki, da ga spomine neko drugi mimo od onog ko prenosi od njega hadis, da spomine da je on pouzdan eh, ili da ga spomine onaj koji prenosi od njega hadis, a da bude od muhadisa džerha i tadila. da bude muhadisa koji se bavi naukom uh, eh, ocjedivanja pouzdanosti ravije. U tom slučaju znači, može se računati tu graviju da je u redu i da je pouzdan. Kada ću ovo spominjati, ima zanimljiva jedna mesela ovaj, koju učenjaci hadisa inače govori, a to je da li je osnova u ravijama hadisa pouzdanost ili nepouzdanost? Šta mislite, šta ste vi razumili do sad? Ravija neki prenosi hadise, evo od početka slama, prva tri stoljeća. Je li osnova u ravijama da su nepouzdani ili osnova da su pouzdani? Šta je osnova? Nepouzdani. Nepouzdani. Nepouzdani. U Bogom ste se Nepouzdani. <laughs> Ovo je fina primjer, brać, pa što ćemo pričati čitava ova nauka ako su, ako su pouzdane? Znači, trebalo vam samo to da istražujemo ko je nepouzdan. Je li tako? Znači, osnova je da je musliman, da je pouzdan, da ne laže, da ne krade, da je, da je vrh vjere i tako da. To je osnova, jel' tako? li tako? Jes' tako? Zanimljivo je, znači velika većina hadisa, ili skoro svim hadisu na tome, da je osnova kod ravija nepouzdanost, osim kod koga? Osim ashaba. Ashabi su odul. Oni su pouzdani u hadisma koji prenosi. Ovo ostalo je osnova nepouzdanost. Osim za koga se potvrdi da su muhadisi, znači muhadisi, ne bilo koji muhadis, muhadisi, džarha i muhadisi koji se bavili biografijama ravija, i utvrdili su novi da je ono što imamo, znači imam, Deheb, ova, imam Ibn Hađeš koji je napisao zadnju knjigu Tehrib, Tehrib, onaj Takrib, Tehrib i tako koji je napisao knjigu gdje je rezime toga ravija. Je pouzan, je li makbu, nepozan, saduk i ovako, spomenut ćemo te kategorije ravija. I tu se spominje. Potome znamo da, hadis, da se od njeg prihvata, da nije prihvata, je slab od njeg hadis, je on slab kao rave i tako dalje. A ima je nije toga što je slab ako nije slab i tako dalje. Uglavnom, pojenta je ovdje, većina hadisa na tome da je osnova za ravije da su nepoznan mimo ashaba. Mora se potvrda je pouzdan. A onda nam dođe Ibn Abdul Br, koji je vrh od učenjaka i hadisa. On se izvoji u ovome I on kaže osnova da svi pouzdani. Osim za koji se potvrda ne pouzdan i tu imao ovaj, <laughs> velika je tu bila rasprava oko toga između njegovog stava i drugih hadisa. A on dokazuje sa općim dokazima šerijatskim da, kako ćeš ti reći da neko ne ako u osnovi musliman treba biti poznan. I tako da je duga je tema, ali ovo je, zanimljivo, ovaj, što se mi toliko bavimo, izučavamo ovih detalja koje je osnova da poznan. Sam bi trebala navoditi kada danas spisak nepoznanih. Ili koji je obilježio da su nepoznani, idemo dalje, znači riješimo problem. Dobro, znači prvo smo rekli međhulul ajn, znači da bude osoba spomenuta imenom, međutim prenosi samo od njega jedan ravija i ne zna se njegovo stanje. Izuzetak se zna njegovo stanje da neko potvrdi da je u redu i e, spomenu na koji način. Druga vrsta, međhulul hal, nepoznato stanje, ili zove se mesturul hal, skriveno stanje, znači pokriveno, ne zna se. to je riječ o raviji da prenose od njega E, dvojica ili više njih. Međutim, taj ravija lem ju vesek. Lem ju vesek, e to je ono što mi govorim sam. Znači, nije nigdje spomenut da taj ravija pouzdan. Niko nije spominjao ocjenu njemu. Jel sika, jel ovo, znači nije spomenuto. Da je spomenuto da je nepouzdan, da ima slabosti, jasno kod on slab. Međutim, nepoznato stanje, e, znači nije potvrđeno njegovo stanje da li je pouzdan. osnova je, znači nije, nije spomenuto da je pouzdan, nepouzdan. Znači, vraća se da ne znamo šta je sa njim. I zato kažem iz ali ne znam njegovo stanje. Za ono koje ne znamo njegovo stanje, šta je osnova tu? Da prihvatimo, ne prihvatamo. to je ovo što smo malo prije spomenuli. Ne znamo njegovo stanje, osnova je da u stvari da se ne prihvata. Osnova je znači da se ne prihvata, e, znači na tome džumhur Ručenjaka, Zato ovdje kaže ovaj autor knjige, kaže e, rivaje takvog za kojeg ne znamo. Nije rečeno ni da je nepouzdan, niti da je pouzdan ravija. Prenosi vrlo malo hadisa odnosno od njeg prenosi jedna dvojica ravija. E, za takvu osobu džum Hručenjaka je da se ne privata njegov. Jer znači mora neko potvrda je on pouzdan. se tu Ibn Abdelber još možda neki sa njim učenjaka koji kažu prihvata u njegov stanje. Osnova da prihvata u njegov stanje. A ispravno ono čemu džuhur učenjaka. <clears throat> odnosno ispravno da je ovo, da je ovo slabost hadisa. Zato kad dođe neki hadis, imamo neki hadis, kaže imamo njemu ravija, kaže mesturul hal, e, nepoznato znači, šta je, međhulul hal. E, međhul, znači nepoznat ili pouzan, nije pouzdan, ovaj, nije ocijenjen taj ravija i to je u osnovi slabost kod većinimo hadisa. To je slabost, zbog, e, zbog toga se smatra taj hadis slabim. Imamo još treću vrstu, a to je mubhem. mubhem isto znači što je međhul, znači nešto nepoznato. Ebheme, jubhem znači nešto biti nepoznato. E, Mubhem u stvari, znači to je isto vrsta od ovih, od ovih gornjih hadisa, e, a to je e, kada učenjaci ovaj, kada učenjaci kažu za, za, neku osobu, kaže men lem sarreh bismihi fil hadis. Znači da se spomene neki, da se neki ravija prenosi se od nekoga, nije spomenuto njegovo ime uopšte u hadisu. Ko je ta ravija? Znači nije spomenuto njegovo ime, nego čak često se spomene, kaže, prenosi se od fiqe. Prenosi mi, kaže, pouzdan ravija. Prenosi mi sika, a on prenosi od drugog. Jedan ravija kaže, čuo sam od pouzdan ravije da je prenio to i to. Jel se sad prihvata takav hadis? Da kaže, mi se, mi se oslanjamo na ovog ravi što je prenio od njega. On kaže, ja prenosim pouzdanog. Jel se prihvata takve osobi ravi? Mupem, ne znam ško je taj. Ili kaže, uh, Ravani uh, Makbul, prenosi meni Makbul, onaj čiji je uh, hadis Makbul ispravno većina učinjaka na tome, znači nije spomenuto njegovo ime, ne znamo koje je to, ne prihvata se njegov hadis. To što za tebe stika, što se ne prihvata? Ako je tebi stika ti koji prenosiš, možda nama nije stika, treba vidjeti ko je on, šta je on. Što ga nisi spomenuo s ako je tako, ako je problem, ako je stika, reci imenom, da svi znamo je stika. Ako je stika, nema, nema problem da skriješ njegovo ime, reci njegovo ime. Ako ne znaš njegovo ime, onda to belaj. Ne znaš njegovo, znači ti još gori. Znači što nisi spomenuo ime, to je poenta. Kako možeš reći da je stika? Ako je tebi stika, Možda nama nije sika. Ako je sika, zaista sika, spominje njegovo ime. Što, što spominje samo da je on pouzdan, da je sika. Pa to se zna čisto s nekim hadisma. Znači, je sika. Prenosi mi pouzdani da je tako i tako. Ispravno ovdje znači la tukbel rivajetuhu po većini učenjaka. Ne prihvata za njegov rivajet. Jer ako je sika kod njeg, možda nije kod nekih drugih hadisa Sika. ima neku slabost za koju možda on ne zna o taj koji prenosi. Uglavnom taj, znači riječ mubhem se vraća na slično ove prijetudne hadise. <clears throat> Uh, sljedeći hadis, time ćemo još završiti, a to je sljedeća vrsta, znači ovo je također slabost, naravno sve, spomenuli smo sve tri vrste slabosti. Znači sve su ovo većini činjaka slabosti, znači međhulul hal, e, mesturul, međhulul ajn, međhulul hal i mubhem. Sve tri vrste ove stvari, sve tri vrste ove, e, ove slabosti e, ravije kada dođe ukazuju na slabost, na slabost ravije i slabost hadisa knjige koje su napisane, da je ovdje spominjem, uglavnom napisano su nekoliko knjiga u kojima se spominju mubhemat. Mubhemat znači nepoznate ravije, e, e, ravije koje su među hal, koji su nepoznate ravije, koje su došli u hadisima pa su izvojeni posebnim knjigama za zna koji su to ravije. Andalusam,